ndabara ndabaramukije mwebwe mwese muteze yomi ahajya isanganiro kaze mu kiganiro tweho uno munsi tukaba tugira tubayagire ku bijyanye n'uruhara rwo mu gikorwa cyo kumenyekanisha amategeko dusanzwe tuzi ko ubuzima bw'igihugu bugizwe n'amategeko agenga ibisata bitandukanye hamwe n'itegeko rikuru ari ryo bwirizwa shingiro ayo mategeko akaba atuma rero umwe wese amenya ategerezwa gukora ahahera n'ahageza amakanamenya uburenganzira bwiwe mwebwe murabo mwishyirahamwe avspdt mwihaye ihangiro ryo kumenyekanisha amategeko mbega n'igiki cyabasunikiye kwiha iryo hangiro ni igiki cyabasunikiye gukora icyo gikorwa eh, murakoze cyane ndongeye kuramutsa n'abariko baratumviriza bumviriza radiyo isanganiro eh, ihangiro ryatumye dushyiraho umugambi wo kumenyekanisha amategeko twarisunze ibintu bikuru bikuru amategeko n'ababa barayize ntibaheza ngo basubire inyuma bagume bayitaho bayasome mhm. banayashyikirize abandi na cyane cyane yuko amategeko ariyo abagenga mhm. kandi amategeko akaba ariyo ari hejuru y'ibintu byose mhm. hakaba hariho n'icyo twavuga mu gifaransa ni renaissance inyorerarwa mhm. aho umuntu wese yategerezwa kuba azi amategeko amugenga ibyo turashobora kubiraba mhm. no mu ibwirizwa shingiro turabona ingingo article 22 ingingo ya 22 ibwirizwa shingiro naryo nyene risanzwe riri mu rurimi rw'igifaransa ariko twogerageza tukarisoma aho iyo article ya 22 ibwirizwa shingiro ivuga ati tous les citoyens sont égaux devant la loi kirere assure une protection égale turabye n'ingingo ya 65 iravuga yuko chacun est tenu de respecter les lois et les institutions de la République mm izo ngingo zose turabona yuko amategeko nta muntu n'umwe akwiye kuyirengagiza mm -hmm. catumye dushyiraho uwo mugambi wo mhm. gusigura ayo mategeko tuyasigurira bene igihugu yego Jean Paul Nshimirimana mwege nk'abakurikiranira hafi ibyo bijanye no kumenyekanisha amategeko ko muvuze yuko hari imbo zitandukanye zisanga zituma abantu batashobora kumenya amategeko abagenga ahanini mwasanze ari izahe tugerageje izo ngingo zatumye eh, dukora icyo gikorwa mhm. Eh, nabivuze icambere nuko aha mu gihugu cy'u Burundi abenshi barinze mugabo ntibitaho iby'amategeko mhm. ngo babisome none mu busanga bariko bariga kino gihe benshi usanga rugwaruka eh, canke abantu barutse mu myaka yeze tugumye kugwaruka hari ugwaruka mwe mwasanze ugwaruka benshi batashobora kubataza iby'amategeko bagenga bimeze gute eh twihweje ugwaruka gubu Mm-hmm. amategeko ntayo bazi mm-hmm. kandi sinugwaruka gusa n'abakuze mm-hmm. ntayo bazi kandi amategeko yategerezwa kumenya uwo ari we wese duhagaze rero ngaha kugwaruka ugwaruka hanini murazi yuko arigo ruteza imbere igihugu cyane gose iyo rero utamenye amategeko arugenga ni ukuvuga yuko niyo bariko barakura amategeko ntayo bakura bamenya mhm. ibyo bigaca bisubiza inyuma iterambere ry'igihugu tuje kwa Alice Habimana Alice we usanze we urugwaruka usanze mbere uri kurakurikirana n'ivyigwa bijyanye n'amategeko muri kaminuza kubwa uri kuriweza nk'umuntu twovuga akurikirana nafi y'amategeko ubona kino gihe abantu baza amategeko bagenga kubwa ubona bimeze gute kubwanje ndevye ndevye ngene ugwaruka n'abandi bantu bakuze nta mategeko bazi mhm. kuko hariho ibintu byinshi bashobora gukora ku kutamenya mhm. cyangwa rimwe na rimwe n'amaduruwa yabo ugasanga yabaye viyore ntiyubahirijwe kubera kutamenya kwabo kw'amategeko cyangwa se n'iyo amategeko yabo amaduruwa yabo yabaye viyore ntibamenye n'ingene bashobora kwitunganya ingene bashobora kujya kwitura ubutungane kubera mhm. kutamenya wowe ku bwawe urashobora kuduha nk'akaruriro ni hari nk'ibyo nabonye abantu bakora cyangwa nkabona abantu barenganywa ntibashobore kurenganywa kubera kutamenya amategeko yabo abagenga eh, ndashobora bashobora kuvuga nk'umwana w'umukobwa arashobora barashobora kumufata nko ku nguvu mhm. ugasanga nk'ababyeyi bagaca bavuga ati reka tubishyire mu mwumvikano bagaca bumvikana n'umuntu yamuviyoye mhm. akagira agatanga nk'uduhera nka dukeye nyine two numa nyine kugira ngo ntibashobore kumudenosa ngo bamushyikirize ubutungane ugasanga bihereye ngaho kandi yarutegerezwa guhanwa cyane nk'abantu nk'abadamu usanga bubatse bidaciye nko mu mategeko ugasanga barahukanye bakagenda uko bakirukanwa nk'aho umenga ntibari banazwi mhm. ntibashobore no kurekerama n'ikintu na kimwe hanyuma abazi nabo gusoma bayiteho bayasome bashobora kuyamenya tujye kwa Celestin Sindayigaya na mwebwe musanzwe mu rugwaruka musanzwe muri kumurikirana ibyigwa bijyanye n'amategeko Celestin wewe kubgawe eh, kino gihe uvuga yuko twavuga yuko abantu batazi amategeko abagenga tugiye kuraba mu by'ukuri muri buno Burundi tubayemo turana ko abantu benshi benshi amategeko bazi si ugwaruka gusa nkuko bagenzi banje babivuze n'abakuze bose ugiye kuraba benshi nta bazi Mhm. kandi noneho mwabona uburundi bwacu murazi yuko abantu benshi ntago bubize ngo baronke ubumenyi bwo mu ishuri mhm. yewe n'abize ibintu byo gusoma mu burundi urazi ko ibintu byo gusoma abantu benshi ntibanabikunda mhm. kandi amategeko aranditse ni kuvuga rero ikintu cyanditse hanyuma abantu ntibagisome ntibashobora kumenya ko kinabaho gutanga nk'akarorero kerekana ko abantu mu by'ukuri amategeko usanga tugiye kuraba mu bishika mu kibano iwacu amategeko batayazi amategeko dufate tugiye kuraba ari muri domaine nyinshi z'ubuzima cyangwa se mu mice myinshi y'ubuzima bisata bitandukanye bisata bitandukanye mhm. tugiye kuraba nk'akarorero nko mu badandaza burya abadandaza nabo barafite amategeko yabo abagenga uwo mugwi w'abantu bita nk'abadandaza tugiye kuraba turabona amategeko aravuga yuko umudandaza wese ashatse kubaka asanzwe ari umudandaza mhm. uwo mugihe uba agiye kubakana atari umudandaza cyangwa nawe ari umudandaza bakavuga yuko ategerezwa kuvuga uburyo bazobanamwo kugira niyo byashika wa mudandaza agahomba abo yari afitiye imyenda bazamenya ati tuzofata iby'umudandazi iby'umuwo bubakanye tubikorako bivanye n'uko bavuze ati twebwe tuzobana tutavanga umutungo eh, icyo gihe rero abadandaza benshi tubona yuko mu Burundi ntavyo bazi barapfa kwibanira gucyo o oh, yagira nk'ikibazo gahomba mu isentare nkuru y'igihugu kubera iki atazi ukuntu mu by'ukuri ubutungane ubutunganije ukuntu mm-hmm. bugenda busumbasumbana ibyo ariko usanga yavuye kure urazi ko amasentare menshi yari ku mirwa mikuru y'intara imirwa mm-hmm. mikuru y'amakomine ugasanga yavuye hariya kure hasi yaduze hariya sentara hiri yakoresheje uburyo bwinshi kumbura yagurishije agakoko canke agaka mm-hmm. yari afise hanyuma yahagera agasanga ngo urubanza rwawe ngaha ntirwakirwa rukaja ahandi iyo ni ingorane kandi ibyama byabaye mu masentare ibintu byerekana ko abanyagihugu batazi amategeko mu Burundi ni byinshi cyane reka tugaruke kwa kwa Jean Paul Nshimirimana Jean Paul we nkugwaruka eh, batubwiye yuko bivanye n'ingene mubikurikiranira hafi kandi n'ibyo mubona buri munsi abantu ntabwo bazi amategeko abagenga haba ugwaruka n'iyindi mice y'abantu mu kibano mbega iyo umuntu atazi amategeko amugenga nizihe izihe ngaruka aheza akagira mu buzima bwe bwa misi yose ingaruka mbi ni aheza akagira eh, murakoze ingaruka mbi eh, twazishyira imice myinshi mhm. eh, iyo umuntu atazi amategeko ubwa mbere na mbere n'igihugu ntigitera imbere kuko hariho ibintu bimwe bimwe ngarutse ko kuri bibagiye barashikiriza iyo umubyeyi hariya ashoye agahene kiwe canke inkoko akayishora kugira aje mu rubanza rutarimo n'ibihumbi tubavuga ibihumbi icumi agacija muri sentare murumva neza yuko iyo nkoko yari kuyigurisha basi ashira umwana kwishura murungika kwishuri muri ico gihe ntibiba bigikozwe urundi ruhande nago rurimo tugarutse eh, cyane cyane kuko turaba iby'igihugu n'ugwaruka mu ruhande rw'ugwaruka hariho ibintu byinshi ruca ruhendwa hariho ugwaruka rwinshi ruhendwa kuko rutazi amategeko mhm, akarorero akarorero tugiye kuraba muri ibi bihe tuvuyemo mhm. eh, ngira ngo mwese mwarayibonye mwaka wa bibiri na cumi na gatanu igitabo mpanabyaha kirahana imigomoko iyo rero gihanye iyi migomoko murabona yuko urwaruka rwinshi rwayigiyemo kubera yuko utazi amategeko y'uko abihana mhm. iyo ruza kubiba rubizi imbere ntirwari kujyamo bari guca baje mu bikorwa by'iterambere ikindi mu by'iterambere twavuga mu by'ikibano kutamenya amategeko nk'ubu hari itegeko rishasha ryashinzweho muri bibiri na cumi na gatandatu iryo tegeko rirahana amabi afatiye ku gitsina mhm. muri ayo mabi twotanga nk'akarorero kamwe mhm. aho iryo tegeko ribuza icyo bitwa inyo libre ni uvuga kwigemura mhm. ibyo abenshi ntibabizi mhm. murumva yuko haba mu kibano haba mu iterambere ry'igihugu hose izo ngaruka ziguma zigaruka kubera yuko abantu atamategeko baho dufatiye kuri ako karorero nyene uvuze nti itegeko ry'itegeko rishasha ryo mu 2016 mu byo rijejwe harimo kubuza abo bantu babana bidaciye mu mategeko bijya bita union libre mu gifaransa mm. mbega muri icyo gihe ko bavuga ko ari amaba bafatiye ku gitsina muri uwo mwanya bavuga yuko ari inda bayakorewe amabi mu gihe umwigema aba yijyanye ashaka n'umusoro y'abagenzi eh. bashaka mhm. ego murakoze cyane mhm. amategeko iyo yanditse aba atomoye neza iyo rero wewe uyarenze ko murumva yuko eh, ategereza kuguhana kandi nta n'umwe yemerewe kurenga amategeko ntizihe ngaruka wowe aho usanzwe ubaye cyangwa ibyo usanzwe ubona nk'umuntu asanzwe akurikirana ibyigwa by'amategeko amategeko mm. ubona zishobora gushikira canke zama zigira abantu batazi amategeko bagenga ngerageje kuraba aho mu kibano ho mbaye reka munkundire ngume gatoya mw'uyu muce w'abantu babadandaza musanze murazi ko badandaza badandaza mugabo yo baranguye kandi murazi yuko umudandaza yaranguye abahiga inyungu hari igihe rero bishyika nk'abadandaza benshi aho nagiye ngendagenda nagize gutya numva ngo ntibari bazi ko fraude ihanwa n'amategeko akumva ati nimba numvise ko mu Rwanda nk'ikawa igura nko ku kiro nk'ibihumbi bitatu by'amanyarwanda kandi mu Burundi dufate nk'ikiro kigura majana atanu acavuga ati eh hariya ko numvise y'inyungu reka simbane y'ikawa ntaciye no kuri duwane banyiherera amafaranga ashuhushe wewe wayumva umengo ashaka inyungu y'umurengera tazi ko byakoze amategeko atabyemera iyo bishitse rero ingaruka mbi ishikaniye birashika gafatwa afashwe rero amategeko amukorera ko cyane baramufata bakamufata n'ibyiwe byose bakanamufunga mhm. none ntashobora kuvuga ntigewe ibyo naho muri ko muramfata sinani ndabizi ko ndi mu makosa akisigura ntihage nabyo narinze eh, ibyo rero mhm. mu mategeko nk'uko mugenzi wanjye atanga bivuga hariho prinsipe ivuga ngo niri nesanse inyoheraro ni ukuvuga kuba utazi itegeko ntibibuza ko rigukorera rigukorerako nico gituma iyo byashitse byamubishika idaye no masentare ukumva umuntu mwarasaba sentare kigongo mungirira ikigongo sinanizi ko ivyo bintu bihano kandi umucamanza ntari hajya kugira agira ikigongo kubera utazi amategeko mhm. hari ahubwo kugira avugiwe amategeko mhm. hanyuma nimba urabona ko zicaho gihanirwa reka rero tugarutse gatoya ku izo ngaruka mbi mhm. iyo o oh, ntashobora kuvuga mu mategeko ntayo yarazi ngo hama ngo bamureke ico ntigishoboka iyo bishitse rero bakamufatira ibyo bintu vyiwe urazi yuko bagenda bakabibika hanyuma bakamufunga ni ukuvuga uruyandaza rwiwe mu by'ukuri ruba ruhagaze iyo ruhagaze rero kumbure urazi ko murudandaza atamuntu agira urudandaza atari akadeni muri banki banki yumvise ati wa muntu hakidandaza ubwo arafunzwe cavuga ati ahubwo rero tugende dusabe bavuge ko yahombye hanyuma tugabura ibyo yari afise mm. kuvuga gihe umuryango wiwe ugiye mu kangaratete kandi ku kantu gatoya gatumwe nuko atazi amategeko agenga urudandaza gwiwe yewe mm. basha tweho tubese ko twumviriza yuko ikiganiro bari barakurikirana ari ikiganiro tweho ikiganiro cy'ugwaruka uno munsi tukaba ariko turarabira hamwe ibijyanye n'uruhara rw'ugwaruka mu kumenyekanisha amategeko tugaruke kwa Jean Paul Nshimirimana mu musanzwe murongo yishirahamwe AVSPDD matwiye yuko hariho ingingo ivuga yuko atamuntu numwe ari kuriwe kutamenya amategeko atamuntu numwe kwitwaza ngo Jesse nanizi tegeko kanaka iyo kumbura arenza amategeko ama ucamanza bukamuhana uno munsi ariko aratwumviriza bavugana none ko batubwira ngo ko tegerezwa kumenya amategeko mategeko ayo mategeko tuyamenya gute tuyakurehe he tuyasange hehe umwege nk'abasanzwe bakora igikorwa cyo kumenyekanisha amategeko ni buhe buryo abantu bakwiye kumenya amategeko by'ukuri eh, murakoze cyane mbere na mbere ku kubisanzwe naye kubanza nka nkasigura neza ingene itegeko rivuka rigakura n'igihe e, rishikira abo ritegeza gushikira hanyuma rigasaza rigapfa rikagenda hakazirindi rikarisubirira ariko nohagarara cyane aho rigeze aho rigera rikamenyekanishwa biciye mu mu kinyamakuru cyandika ibitegeko mu gihugu icyo bitwa bewobe mu rurimi rw'igifaransa iyo itegeko rimaze gushika ngaho rirandikwa muri ico kinyamakuru c'ibitegekwa hanyuma rigaca rishikirizwa e, mu gisata kiri muri ministère de l'intérieur ico direction générale de l'administration du territoire iyo nayo igaca ibishikiriza le gouverneur de province kugira nabo bace bashikiriza les administrateurs communaux puis les administrateurs communaux bategezwe guca bashikiriza abo hasi yabo kugira ryategeko nuri hasi rimushikire neza itegeko ntituzi aho bigera kugira rice rihagarara mugabo twebwe mwishira hamwe nkuko twihaye ihangiro yo kubikora hariho ibintu byinshi dushobora gusaba kugira eh, amategeko amenyekane abashe gukwira hose mhm. na cyane cyane yuko atabokwira mbere ko kumbure mugira icyo musaba dufate nk'umunyagikora twumviza akavuga nero ko aravuga ko ntegerezwa kumenya amategeko jyewe nje kubibaza hehe ntumbere hehe kugira ndabimenye aho umuntu wese yotegerezwa gutumbera kugira mhm. amenye amategeko mhm. ahanini ni mu batwara mu nzego za administration abo o nibo bashinzwe icyo gikorwa abo mu ntwaro tuvuze mu ntwaro rero tuca tubona hariya hasi ku mitumba mu makaritiye tuva hariho abahatwara amategeko bategeza kuyasanga hajya agaca atangwa rero mugabo kubera yuko kumbure uwo mugambi wowe utarajyaho canke naho byo bikogwa mugabo bikaba bitari ku mugaragaro neza ico ocoba nyamukuru kugira abantu bose bayashikire hagufi kuko muri iki kigo iki iki kinyamakuru candika ibitegekwa n'igihugu hashikayo bake mhm. baje kuvyirabira mhm. eh kubyisomera mhm. eh gacuraba kandi nuko abene igihugu badasoma cyane kandi na benshi batinze ico rero iciba intambamye ikomeye cyane hari hakwiye kugira amategeko ashitse hasi hariya ku mitumba itegeko ribe riri mu rurimi rw'ikirundi twese mu gihugu twumva kuko nibwirizwa shingiro Mhm. rirabyerekana neza turabye ngaha mu ngingo ya gatanu y'ibwirizwa shingiro aho bavuga yuko amategeko yose ategerezwa kuba afise twavuga version originale mu mhm. rurimi rw'ikirundi mhm. ubwo rurimi twese akaba ari tuvuga aho byokoroha cyane kugira wa munyagihugu wo hasi abashe kurimenya Alice Habimana wowe nk'usanzwe akurikirana ibyigwa by'amategeko muri kaminuza kugira ngo kumbure abantu beko baratwumva babitahure harushobora kuvuga nti none ko hari abantu babashingwa amanza bagiye kuvugira abantu mu butungane ni jewe ibyo kuja kumenya amategeko ndabirondera kwiki umuntu nk'uyo wo umutera akamakaye umuntu nk'uwo avuga ko afite abamuri imbere bashobora kumubonera kure mhm. kugira bashobora kuba bazi amategeko namuhanura yuko namba ashoboye gusoma ni uko yoshobora kuza aramenyera gusoma amategeko y'igihugu kimugenga hanyuma ikindi ntoshikiriza nk'abantu batize bahariya mu mitumba byaba byiza ko amashyirahamwe y'abantu bize amategeko yogwira kugira baze baragira nka kampanye y'uko bagakoranya abantu bakabasigurira ibintu z'amategeko kuko nk'umuntu ati atigeze aca mu ishuri ntumbwira ngo genda urondere itegeko kana kanu kana kanga bishobora mhm. nuko hoba abantu bayize bashobora kuza barayabigisha bakashika no ku mitumba tujye kwa Celestin sindayigaya hariho mugabo abantu bavuga nti hariho abantu baba hariho abashingwamanza bagiye byo kuvugira abantu mu bucamanza mu gihe ufise ingorane ufitanye amatati n'ubucamanza amakavuga ni je ntibikenewe ko nza gusoma ayo mategeko hariho abavyigiye babizi mfise ingorane nzo muyitura hama amfashe none muri ico gihe umva umuntu bamubwira ni birakenewe kumenya amategeko akugenga birakenewe cyane gose birakenewe kuko tugiye kuraba ababitwa abashingwamanza canke se abavoka mu gifaransa n'abantu bahari avuga ngo je nzogwigoferera mhm. eh, ngo nzorugofera ngo gushika ngo ngo no muri gasambura manza kubera iki ntazi yuko by'ukuri hariho n'abajeje kubafasha mugabo kandi kubera iki niyo yobamenya ko bahari ntashoboye kubarira kuko hajya abantu mhm. basaba uburyo mhm. ndabona umenga Jean Paul Rafisi eh, icyo yashaka kongereza kuri icyo cyumvi ego kuri ico uyu mushinga ntahe Celestin Ndayiga ashikirije mhm. ngira ngo ico no kongera ko nuko kugira hoho umenye yuko ushobora kwitura umwavoka kugira agufashe ibyo nabyo nyine bisigura yuko ubuze amategeko mhm. kuko biranditse neza yuko umuntu wese afite uburenganzira bwo kurondera umufasha aho uba bisigura yuko bigaragara neza yuko wamaze kumenya amategeko rero ngarutse kuri icyo kintu Abashingwa abashingwamanza bariho hariho n'umuntu yanabimubwiye ko bibaho mm. celestin sindayiga yabwira ngo tukumbure wunganire alice hari abantu usanga batize batazi gusoma no kwandika abo nabo bigende kugira ngo bamenye amategeko tubafashe gute mu bisanzwe abo kugira bamenye amategeko ni uko burya abarundi benshi barakunda kumviriza mm. uturadiyo nuriya munyagihugu wari ruguru atabasha kwisomera rya tegeko muri beobe cyangwa se atabasha kurisoma ahandi handi hose mugabo biciye ku karadiyo kiwe kuko abanyagihugu benshi ubu barafite uturadiyo mm. azoza arumva ati eh kumbure niba mbanye n'umufasha wanjye eh bigenze gutya ah, amategeko avuga gutya kugira bamwe biyumvira ngo umudamu niyancumura ko ngo kumukosora ndamutera ikofe mhm. amenye yuko amategeko atari uko abivuga eh, biciye ku karadiyo na cyane cyane jewe nicyo aho cyane cyane ntashaka gushimikira ariko kandi ni uko nkuko bagenzi banje babivuze hariho n'abarundi bashoboye gusoma bakeya gushidikanya abona bashoboye gusoma bashoboye gusoma ikirundi mhm. igifaransa kiragoye nabize ntibagitahura bose mhm. ico mu mategeko cyo cyo kimeze ukundi ugwaruka nago ubona goterera eh ugwaruka ico no saba guterera na mhm. cyane cyane ugwaruka gwize amategeko ruyasanzwe ruyazi gufasha rugenzi rwago rutayazi nimba mugenzi we atize amategeko amuhanuye ati jewe ngira ninjire mu rudandaza ndabigenze gute afashe mbere ntabwira uwo gusa akoranya n'abandi bifuza kwiyungunganya mu ubwo buryo abwira ati mu rudandaza bigenda gutya Mhm. nimba avuze ati jewe mfitanye intu batati na naka mhm. none ko ntazi iyo nitura mbigenda gute mhm. namwegere amufasha atacamusabye kuko nicyo kintu Twagerageza gutera ugwaruka n'abarundi bose muri rusange ngira ngo iyo tuvuze abarundi bose na twebwe tuba turimo kuko turabarundi nyene nko kugwaruka ubwa mbere na mbere urwaruka rutegereza kuba ruzi amategeko kugira rubashe kuyasigurira abandi urundi rwaruka iyo bitagenze uko amategeko akigishwa mu mashuri nka yose apana yuko haba amashuri gusa yigisha ngo ngo yigisha iby'amategeko ahubwo amategeko agwize mu mashuri yose bahere ku jewe ngerageje nk'ibyo nk'ihangiro turiko turiha muri e, iri shirahamwe mhm. nuko duhera ku myaka cumi n'ibiri mhm. aho ku myaka cumi n'ibiri umwana abatanguye kuba kugerageza gukura mu mutwe akure azi ati iki ni icyaha kirabujijwe ibi nabyo ndaberekurirwa n'amategeko mhm. icyo nicyo nabona cokogwa ikindi ni ibi twavuze yuko eh, haba muri segiteri privé cyangwa segiteri pibulike mhm. hobamwo abize amategeko mu bisata by'abigenga bya leta mhm. hobamwo abantu bize amategeko kugira eh, baze barafasha ahabe iterambere rirama turabashimiye kubona matwitavye yego murakoze cyane mhm. eh, Celestin Ndayigaya namwe musanze mu rugwaruka rukorera rurakurikirana ivyigwa by'amategeko ububiko turabashimiye ko mwashoboye kutwitaba ndabashimiye cyane rwose kandi no hanyuma mudukeneye mhm. turahari alice habimana na mwebwe nyine turabashimiye musanze nabo muri ko murakurikirana ibijyanye n'amategeko muri kaminuza turabashimiye ko mwashoboye kutwitaba